le, lehen izurien biamunien berian uh, ukanginin eta lehen biziko ikuste elgar ikusteat. Eta gero eta ilanda berako konfinamendu horrek ez gira gehiu muitu neure, eta guz horrek ez gira muitu, muitu. Eta jakindu laik berriz uh, noiz ziren boskak, ekeinaren undarian. Bo, agarretatu iragu, eta herzein berginin, esko hori luzatia zuten abertzalek. Nok zena izin, nik uh, ene, ene ideia propia, enia, eh? Eran dut ekipa, enik beste ekipatekin eh, berriz lanian arzeko, eh, ene ekipatik kanpo, enira eh, motivazioneik berrize programen, ta borka, ta hau, ta hua, ta hau utzi, ta hau hartu, ta hortan arzeko, enila motivazioneik. E, beste ekipatekin, ordean, batzuk eran dute bon, enan, gung nahi nuke, eta kursi abertzalek uh, zeuten uh, proposatzeko, bon, ba du, ez zuten ikusi beden jakin, ikan demokratiko ki, bon, e, soazte ikusterat, nik e, akor jartzen azizte, en nis en gola, bon, ni motivazionek ortako. Odean eh, joan dira, eta elgarekin eh, eki prestatu eta zangurek. Eh, beren artian prestatu eta beren ikusetuzte emiseizen ikularen eta bere iruzpala urlo, nomen. Eta gila jindira berri ze gure taldeari, kari dute hain proposamena, mailu bat igo dute zerrenda da eta iduriz eh, ez dute ukan eh, nahi bezain zuten eh, nahi zuzten ere postuak. Eta hartan, etzin gure, gure dista etzin eurde nahi uh, gelditu avantura, Odean indo, bon, odean gombea partitzen ditu, eta ara, eta ez da, ez da, ez hori historia Eta zuk, zure aldetik, e, abertzalekin balitz paktori, zuk segituko zenuke edo edo erretiratuko zinatek zerrenda hortarik? Hoi ba, ez da historia inberrizitek, hoi uh, eh, uh, eh, paktori egiten duzun bezala, ez da, izan hori Nik ene, ene ekipakoen nahi ukamalute joan hekin nahi edo, atxamablaute eta akordio bat, eta joan ziren, eta otziko nintin gaitat, nik eh, geien txek alagalditen bali morte, nik eh, eh, demokrazia balakit zer den, eta joan ziren, eta ara. Eta nik utziko nintin, nahi ez dira akortu, Odean berize segitu du, ekipak segitzen du lehen bezala. Hmm. Non, non izan da ez akordioa edo, ze pundutan ez dira zure zerrandakoak eta abertzalen zerrandakoak ez dira akorteman, ze pundutan, o ze punduetan? Bo, hori behar berekin, han ibilidekin uh, eh, solasek egin, eh, ez bai. negazionetan. Baina, gero mintzatu zire, gero mintzatu zire ezte... Arribatzean, jakin utona, nahi zuten gehiago jende sartu, hori zen gehiago jende sartu ekipan, eta berzalek proposatzen zuzten uh, eh, postu, eta eh, bere guztuko etzen aski, eta abertzaleak ez dute bere programan ez dute atxuritoki hitzaritza atxiki bate joz modifiatu gabe, e, hartan, hartan ikuste hortan tiena ez akomeatu edo ez, ez segitu hartan, hartan finitu, ez da, ez da nien falta, eh, nik ez dute mm. falta dela, ez da, gaiten, hola da. Hala ere, zure zerrendako jendeak hor mintzatu direnean e, abertzaleekin, eh, presentatu dute beraiek, e, eh, biskat, zoin puntutan e, eiek ez ziren arruntakort. Hizkuntzarena, euskerarena, izan da puntu horietako bat, eh, herriko etxean e, eh, euskarako ah. ba, tokia, edo ez? Ba, hori hori izan da baino, beste beste kasetatian eleiteago izuntan, eta, bon, hori izan da baino, horretai bat, eskoraren likia herriko etxean, eh lanetan, herriko etxiko lanetan, eta hortan izan tira, eta, hori zen baino. Eta hemen digoitizar? Txasuelgarrekin zerendak saituko bere lan uh, eh, inala iteko, uh, biztan da hiruaren gira, hiruaren atea gira lehen biziko itzulian, benan uh, eh, kuraia ba, badu, bizira gula, eta errespetia gure eta guretako bozkatu duten entzat, eta ez gira hain dugun denak, hiru parte, hiru zatitan atea da, bon, gu gutxinen, hori agri da, benan, bon, ez dira, batzu bestetek hain ugun, horien uh, enetako hiruarian itzuliare idokia da ono. Muntza izan, mila izan ongi.